Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Արցախը ռուս գործարարի համար երկրորդ տուն է դարձել։ Մի քանի օր անց կսկսվի նոր ուսումնականը։ Վենետիկի հանձնաժողովը մեծապես օգնել է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի մշակմանը։ Արգենտինայի հայ համայնքը շնորհակալություն է հայտնել արգենտինացիներին։ Բերլինում հանդիպել են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի ղեկավարները։ Ռոմի Պապը Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու կոչով դիմել է այդ երկրի նախագահին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Օգոստոսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրետանային եւ հրաձգային զենքերից խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Բացի ականանետերից ադրբեջանական կողմը արևելյան ուղությամբ կիրառել է նաև թուրքական արտադրության ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ պատասխան կրակով ճնշել են հակառակորդի ակտիվությունը եւ շարունակում են վստահորեն վերահսկել ողջ առաջնագիծը։ Հայաստանի ռուսական ռազմակայանի Ալագյաս բարձրլեռնային զորավարժանում սկսվել են հրետանային ստորաբաժանումների դաշտային պարապմունքները։ Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայության փոխհասմամբ մարտական հրաձգության պարապմունքներում ներգրաված են ավելի քան 300 զինծառայողներ եւ շուրջ 100 միավոր զենք եւ ռազմական տեխնիկա, որոնց թվում գվազդիկա, ինքնագնաց հաուբիսներ, պատնոս ականանետներ եւ կոնկուրս հակատանկային հրթիռային համալիրներ։ Հրետանային ազնագազմերը զանազան թիրախներ կխոցեն ծովի մակերևույթից ավելի քան 2000 մետր բարձրության վրա, ըստ որում թիրախների որոնման համար նրանց օգնություն ցույց կտան անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ալագիա զորավարժարանում վարժանքների ընթացքում ծրագրված է, որ ռուսական ռազմակայանի հրետանային ստորաբաժանումների զինծառայողները կոչնչացնեն շուրջ 300 տարբեր խմբային եւ առանձին թիրախներ։ Լեռնային Ղարաբաղը ինձ համար երկրորդ տուն է դարձել։ Վկոնտակտե սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովը։ Մի հավատացեք նրանց, որոնք ասում են, թե ես կհեռանամ Ղարաբաղից։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղը ինձ համար երկրորդ տուն է դարձել։ Ես մի տնտեսություն ունեի մերձ Մոսկվայում, իսկ հիմա երկուսն ունեմ նաև Ղարաբաղում։ Այստեղ արդեն աշխատում է իմ ալարաղացը եւ թոնիրը։ Ամեն օր հաց ենք տխում, իսկ այսօրվանից սկսում ենք հաց վաճառել Շուշիում։ Այնպես որ Ղարաբաղը ես չեմ լքի, կապրեմ երկու տնտեսություններով՝ ռուսական եւ ղարաբաղյան, գրել է նա։ Ստերլիգովը նշել է, որ հնարավոր է բացի ալարաղացից ու փռից Շուշիում կառուցվի Ալյոնա Ստերլիգովայի մոդելային տունը։ Այս որոշումը ես կկայացնեմ ելնելով նրանից, թե ինչպես կանցնի նորաձևության ցուցադրությունը Շուշիում, որը տեղի է ունենալու առաջիկա շաբաթ։ Եթե կանանց հակոստերի նկատմամբ հետաքրքրությունը զգալի լինի, ապա այստեղ նաև մշտապես մոդելային տունը կաշխատի եւ զգեստեր կկարի, այնպես որ ես Ղարաբաղից հեռանալ չեմ ուզում։ Այստեղ ինձ համար ինչ Ամեն ինչ դուր է գալիս, հատկապես դուր է գալիս հասարակ ու ազնիվ հայ ժողովուրդը, որից բացի բարությունից ու սիրալիրությունից իմ ընտանիքը չի տեսել։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին գրել է Ստերլիգովը։ Մի քանի օրից կսկսվի նոր ուսումնականը, ինչպես են նախապատրաստվում մայրաքաղաքում Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հակուստ ընտրելուց հետո ծնողներն սկսում են ընտրել գրենական պիտույքները։ Ոմանք առաջին անգամ են իրենց փոքրիկին դպրոց ճանապարհում, ոմանք էլ հերթական։ Բնականաբար, առաջին անգամ դպրոց հաճախող երեխաների ծնողները, այսպես ասած, մի քիչ անհանգստությամբ են գնումներ կատարում։ Ինչ ընտրել, որն է ավելի հարմար։ Առավոտյան ժամը 9-ից կանցլեր Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության դիմաց հերթ էր գոյացել։ Առիթը բաց չթողնելով հետաքրքրվեցի, թե ինչ գնումներ են կատարում։ Ընկերության տնօրեն Սասուն Բարսեղյանի խոսքով. Մեզ մոտ վաճառվում են գրենական գրասենյակային ապրանքների ամեն տեսակի դետեր, գրիչ, վերաբերում է նախադպրոցական գրենական պիտուկներին, ամենամեծ տեսականին հрамցրել ենք մեր հասարակությանը, որ เป զի մեր բալիկները օգտվելով առիթից, օգտվելով, այսպես ասած, իրենց համար ես կարծում եմ նախատոնական օրեր են, քանի որ սեպտեմբերի 1-ը սարերի հետևում չէ եւ ծնողների հետ միասին ընտրում են տարբեր տեսակի ապրանքներ, սկսած դետրգրիչ, մատից սրիչ, վերջացրած պրոցական պայուսակներով։ Ամենատարբեր ֆիրմաների արտադրանք, որոնք գնորդին անմիջապես գերել են, տնորեն ուրախությամբ փաստեց, որ աշակերտներն իրենք հասկանում են բրենդային ապրանքը։ Մենք ունենք ամենախառը տեսականին, Խաբեր ռուսական ֆիրմայից սկսած ռուսական տարբեր տեսակի ապրանքանիշեր, Մապետ ֆիրմայի ֆրանսիական ապրանքանիշեր, ապրանքատեսակներ, Faber-Castell եւ այլ Stedler, դրանք աշխարհարչակ գրենական պիտույքների արտադրող հայտնի համաշխարհային բրենդներ են, համաշխարհային ֆիրմաներ են, որոնք մենք նաև ծիրով ներկայացնում ենք մեր հասարակությանը։ Դպրոցական դե պայուսակների գների մասին կարծես թե դրանց գները դժգոհության առիթ են տալիս։ Մեծ տեսականի ունենք, որը վաճառում ենք 40% աննախադեպ ցածր գնով, կարելի ասել ինքնարժեքով, որպեսզի չթանկանան մեր ապրանքատեսակները, մասամբ մասնավորապես դպրոցական պայուսակները, մենք ներմուծեցինք Չինաստանից մեծ քանակությամբ ցական պայուսակներ եւ 40% զեղչով ներկայացնում ենք մեր սիրելի բալիկներին։ Թեպետ ծնողները չցանկացան զայնագրվել, սակայն տեսնելով նրանց գնումները, զգում ես, որ գրեթե պատրաստ են նոր ուսումնականին։ Կանսլեր Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորենը եւս կիսում է իմ կարծիքը եւ շնորհավորում բոլորին նոր ուսումնականի արթիվ։ Ինչպես ասել է Մաքսիմ Գորկին, իմ մեջ եղած լավագույնի համար ես պարտական եմ գրքերին։ Ես հորդորում եմ մեր մանուկներին, որ ուսումը, որը դա լույս է բերում աշխարհին, լույս է բերում մեր Ղարաբաղին, ուսումը չթողնեն, կյանքում ուրել գնան, որտեղ էլ լինեն, իրենց մայր լեզուն չմոռանան, հայրենիքը չմոռանան եւ ուսման մեջ միշտ առաջադեմ, առաջատար դիրքեր գրավեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարտակերտի մի խումբ դպրոցականներ ամառային հանգիստը անց են կացրել Լոռու մարզում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ճամբարներում ամառային հանգիստն անցկացնելու մշակույթը տարեստարի կայունանում եւ ընդլայնում է հնարավորության սահմանները։ Այս տարի Մարտակերտի մի խումբ դպրոցականներ Լոռի Մարտակերտ բարեկամության ծրագրի շրջանակներում ամառային հանգիստն անցկացրել Հայաստանի Լոռու մարզի Գուգարք ճամբարում, որտեղ ամառվա ընթացքում շուրջ 1000 դպրոցականներ, այդ թվում Սիրիա հայ աշակերտներ, հնարավորություն են ունեցել ցանոթանալ, կապեր ստեղծել, հանգստի ժամանակը հետաքրքիր խաղերով, երկու բարով մրցույթներով լրացնել։ Մարտակերտի դպրոցականների համար ճամբարային ժամանակն առավել հետաքրքիր անցավ, քանի որ նրանցից շատերը առաջին անգամ էին Լոռու մարզում եւ ճամբարային հանգստից զատ ծանոթացան պատմական հուշարձաններին, տեսարժան վայրերին։ Նրանք այցելել են նաեւ հայոց մեծ բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի տուն-թանգարան։ Տպավորությունները աննկարագրել էին, ասում է Մարտակերտի համար երկու դպրոցի աշակերտ Սմբատ Բաղդասարյանը։ Մեծ տպավորություններ կան, իրոք, այս ճամբարը մեզ բան տվեց, չգիտեմ, այս պատահականությունը թե չէ, նույն Google ճամբարում են գտնվում Սիրիա հայերը եւ Արցախ հայերը, ասենք պատահականության բերումով իրար հետ մենք հանդիպեցինք նույն հայ ժողովուրդ, բայց տարբեր հարթությունների վրա պատերազմ տեսած երեխաներ որպես Մարտակերտի պատանի ճամբարականները տուն են վերադարձել նվերներով գրքեր, գրենական պիտույքներ, դպրոցական պայուսակներ, որ նրանց են նվիրել Լորու Մարսպետը։ Դպրոցականներին առավել շատ ողջավորել էր ԴՍՂ-ի դե գյուղապետի ասմունքը, որ ջերմացրել էր իրենց սրտերը։ Ղարաբաղը եղել է կա ու կլինի հայոց ամենաամուր հողերից մեկը։ Մենք պետք է հպարտանանք այդ հողում ջրում ապրող մարդկանցով։ Քու եղբայր լոռուց բարևներ ունես, Ջան իմ Ղարաբաղ, ինչքան սիրուն ես։ Դուք բոլորդ սիրուն եք Ղարաբաղի նման։ Դուք բոլորդ սիրելի եք։ Լորի Մարտակերտ բարեկամական կապի շրջանակներում երկու համայնքները դեռ բազում անելիքներ ու ծրագրեր ունեն, որոնց իրականացումը կնպաստի ամենից առաջ հայրենիքի տարբեր հատվածներում բնակվող երիտասարդների ամուր կապին։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովի Վենետիկի հանձնաժողով ներկայացուցիչներին։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի մշակման գործընթացում միջազգային այս հեղինակավոր կառույցի ցուցաբերած բարձրորակ մասնագիտական օժանդակության համար, կարևորելով դրա նշանակությունը երկրում ընթացող իրավական բարեփոխումների գործում։ Հանդիպան ընթացքում շեշտվել է, որ քննարկվող նախագծի կապակցությամբ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Մտքեր են փոխանակվել ժամանակակից համանդրական զարգացումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության համանդրության փոփոխությունների նախագծում տեղ գտած ժողովրդավարական նորամուծությունների կապակցությամբ։ Արգենտինայի հայ համայնքը Սիրանուշ մշակութային կենտրոնում Արգենտինային նվիրված մշակութային միջոցառմամբ իր երախտագիտությունն է հայտնել արգենտինացիներին։ Շնորհակալություն Արգենտինա, որ չես մոռացել խորագիրը կրող համերգի ժամանակ հայերը շնորհակալություն են հայտնել Արգենտինային, որ հայոց ցեղասպանությունից հետո աճակցել է հայ գաղթականներին եւ նրանց տվել ապրելու ստեղծագործելու հնարավորություն։ Արգենտինա հայերը շնորհակալություն են հայտնել նաեւ, որ Արգենտինան ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունն ու աճակցել հայ հայմանքին ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցի առնչությամբ։ Համերգի ընթացքում հնչել են հայ ժողովրդական եւ ժամանակակից ստեղծագործություններ։ Միջոցառումը ավարտվել է Շարլ Ազնավուրի երգերով, որոնք կատարել է Արաքս Համույթը։ Բերլինում ավարտվել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հանդիպումը։ ՌԻԱ Նովոստին հայտնում է, որ նորմանդական ձևաչափով այս հանդիպմանը որոշվել է շարունակել աշխատանքները, որպեսզի կյանքի կոչվեն Մինսկի համաձայնագրերը, որոնք դիտվում են որպես խաղաղության միակ երաշխիք Ուկրաինայում։ Միաժամանակ կողմերը արձանագրել են, որ հրադադարի կատարվածքով Մինսկի համաձայնագրերը չեն իրականացվում։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են նաև, որ Երակով հանդիպան շրջանակներում Մերկելը հերախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ, որը հանդիպանը չէր հրավիրվել։ Հայտնի է նաև, որ քննարկվել են Ուկրաինայում ռազմագերիների հետ կապված իրավիճակը, ընտրությունների հարցը Ուկրաինայի արևելքում, ՀՀԿ աշխատանքները ապահովելու համար Ռուսաստանի հետ նախատեսվող խորհրդակցությունները։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու կոչով նամակ է ուղարկել երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյին։ Ուղերձը նվիրված է Ուկրաինայի անկախության 24-րդ տարեդարձին։ Ես աղոթում եմ այդքան դժվարին վիճակում հայտնված ձեր երկրի համար։ Հոգևոր զորակցություն եւ ցավակցություն եմ հայտնում բոլոր զոհվածների ընտանիքներին ու նրանց, ովքեր տարապում են։ Հորդորում եմ օգտագործել բոլոր հնարավորությունները խաղաղություն հաստատելու եւ ազգային համաձայնության հասնելու համար։ Գրել է Հռոմի Պապը։ Ֆուտբոլասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի տեղափոխվի անգլիական Լիվերպուլ։ Ակումբներում եղած աղբյուրները հայտարարել են, որ 26-ամյա ֆուտբոլիստի տեղափոխությունը չի կայանա։ Տեղեկությունը, որ հայ ֆուտբոլիստը համաձայնվել է համալրել Լիվերպուլցիների շարքը, անվանվել է լիակատար հիմարություն։ Հավելենք, որ ընթացիկ մրցաշրջանում անցկացրած 6 խաղում Մխիթարյանը խփել է 7 գոլ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը հորդառատ անձրև հնարավոր է մռախուղ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։